Egunon lagunak, zuekin otxartako izadi ratia. Gaur estirala martxoak hogeita maika lehenengo bakoek itxegingo dizuegu. Nirekin Maider Antonio Egoitz, Enerit Ander Zendoa, Oier eta Izaro daukat. Gure lehenengo irrati zaio egiteko eta ni jara naiz. Pitintzu bat urdurik gaude. Lehenengo aldia delako eta oraindik irakurtzea kostatzen zaigulako. Baina alik eta hoben egitea espero dugu. Beraz, asteko ingeleseko tartearekin usten zaituztegu. Good morning, Maider. Good morning, Yara. Today, we are going to to spring. orain den orain jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Antonio izango diguzu seguraldi egiten duen gaur? Bai, gaur amala grado markatzen du ditu gure eskola Metroak, beraz egun epela dugu gaur. Hori dela eta jaka eramango dugu patxora. eta jarraian urte betetzeak. Egoitz, gaurke inork urterik betetzen du? Ba, kasualitatez, gaur ez du inor urterik betetzen. Ez da, azte honetan ere. O... Ez ipinit urste goitz. Badakizu, gaur joan Sebastian bat musikariaren urte betetzea izango zen. Eta irurore eta hogeita mabi urte egingo lituzke bizirik egotekotan. Aia ba, sorionak, batz. Orain asmakizunen tartea dugu. Eneri txoyer izaro, esango diguzue ze asmakizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen eta irratsaioko galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, inurria. Bigarren asmakizuna, arratoi perez ero maditzu teiatu. Bigarren galdera, iru. Irugarren galdera, jogur potetan asiak erein. Laugarren galdera, ez. Egin nahi. Irabazleak hauek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea alaitz txikote. Lehenengo bekoa. Bigarren zikloko irabazlea asier martin. Laugarren bekoa irugarren zikloko irabazlea Zoraia Jimenez bost bekoa Zorionak Orain aste honetako azmakizunen txanda Aurrera, oier eta izero irtsen dena, berriro errepikatuko dut, adi egon, nor dela eta nor da mendian jaio eta itxasor irtsen dena. zer da egunez barruan eta, eta gau ez kan poan ibiltzen dena berriro repikatuko dut adi egon zer dela eta zer da <clears throat> egunez barruan eta gau ez kanpoan ibiltzen dena. Gogoratu e erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota. Ea asmatzen duzuen. jarraian albiste txiki rako tartea dugu. Ander esango diguzue ze berri dugun gaur? Noski baiet jara, udaberriari buruz hitz egin nahi. Dizuet pasa den egunean martxoa hogeian hain zuzen ere udaberria hasi zen. Badakizue udaberrian gaua eta eguna ordu berdinak dituztela babai bakoitzak amabi ordu ditu. Beraz parkean igoteko denbora gehiago daukagu. Jupi! Eta nainera zer edo zer landatu nahi baduzue urtarorik egokiena da orduan badakizu guztiok gure ortura landatxera. orain urrezko ezaldia. Urrezko ezaldia! Entzunari! Urrezko ezaldia, kalera ertengo gara, entzun ondo, kalera ertengo gara, ezin duzue ahaztu, aitzakirik gabe maritzuren txokoan arkituko duzue. Eta bukatzeko irratzaioaren inguruko galderak esango dizkizuegu. Erne egon, zendoa esango dizkiguzu? Bai, noski, lehenko galdera, zenbat gradu markatzen ditu eskolako termometroa? Bigarren galdera, urte betetxerik daude gaur? Irugarren galdera, zer hasi zen martxoaren hogeian? Laugarren galdera, zer bat iratzaio egin ditugu lehenen goakoek? Hemen amaitzen da Gure gaurko iratzaioa. Besterik gabe agur bero bat eta datorren aste arte.